Japonia. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera. Prosim hranolki. Kto ma sadlo, to mu snadno. Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com ukośnik Afera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka i Marcina z zespołu Audiofuse. Poniedziałek, godzina 22. Radio Afera, czyli kowbojski głos w waszych domach. Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. No co Maja, jedziemy z nim? Jedziemy. <laughs> to jedziemy. z tobą Aha. Pamiętam to jak dziś okay. Myślałam, że to koniec, że nie wrócisz tutaj więc Poczułam smak zwycięstwa w oczach, świecił mi się świat mhm. A ty wróciłeś znowu, powiedziałeś jeszcze raz Trzecia runda walki, znowu stawiasz mnie na start Ale zapomniałeś o tym, że nie podam się od tak Choć ta droga trudna i czasem brak mi sił Często widzę mamy jak ociera łzy Kocham cię Ciągle tutaj jestem Myślałeś, że mnie masz? Śmiejemy ci się w twarz Ciągle tutaj jestem Się nigdzie nie wybiera dawaj tego posera To twój ostatni krok, udowodnię ci Aha. Słuchaj raku dobrze, bo kończą ci się dni Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd Kradniesz nam marzenia i dziecięce sny Każdy mój upadek uczy jak iść dalej w przód Blizy na mym ciele to odznaki wielu dróg Myślałeś, że mnie złamiesz, że zabierzesz dni Niestety się myliłeś, wyjdź, ja zamknę drzwi Ciągle tutaj jestem Myślałeś, że mnie masz? nie myć się w twarz Ciągle tutaj jestem I się nigdzie nie wybieram Ciągle tutaj jestem Maja, dawaj tego posera Przyczepiłeś się do małej Mai Żywisz się cudzymi marzeniami Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo dawno ci nie naję Z Mają pójdziemy na manipedi Z nami sami nasi fani, kiedy ciągle tańczymy I ciągle się śmiejemy zaraz po tym, jak się głupku zaję. Bedi, no. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka Ten tekst pisze mi Leszek, a Sara podrzuca słowa No bo nawet jak wygrywasz, niebo zyskuje anioła to dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice Nie przegramy tej walki, mają. Ciągle tutaj jest Dobry wieczór, kowboje i kowbojki. Ależ zacząłeś z grubasa. Hmm. Ależ to był tydzień. Mocny, mm, intensywny. Nawet 9 dni chyba. 9 e, dni, tak, 9 dni streamu um, Cancer Fighters, Łatwo Gang, Bedo S. Hmm. No. I co powiedzieć komu? No nie, no bo wiesz, BDOS to ja od dawna się tutaj z, tak zanosiłem, że on, że on musi w naszej audycji się pojawić, no bo y, umówmy się, to jest dzisiaj tutaj największy e, naj, naj, z największymi zasięgami cowboy na rynku muzycznym w Polsce. No, nasi słuchacze tego jeszcze nie wiedzą, że on jest cowboyem prawdopodobnie. Mhm, to, to polecamy wam sprawdzić. To jest, to jest kowboj z, z, z krwi i kości, z kapelusza i z, i z brzucha. Trochę jak Bolo. E, Bolo jest bez kapelusza, przepraszam, cofam. Bolo, gdzie twój kapelusz? Dlaczego kolejna audycja jest... Jesteś nieprzygotowany? E, no, zgłosiłem to nieprzygotowanie, więc y, tylko taki, taka kropeczka w dzienniku, tam mały minusik ewentualnie. Kropeczka to była już tydzień temu. Dzisiaj już wjeżdża minus. No minus, ale to jeszcze nie jest pała. <laughs> pała też cię czeka. Mm, mam nadzieję, że jednak nie. E, drodzy kowboje, słuchacze, kowbojki, słuchaczki, jest z nami dzisiaj znowu gość, ten sam, ale kazał się nazywać inaczej. Już nie, nie chcę być redaktorem Jolo, tylko redaktorem Joe Low. Także przywitajcie. Teraz to wymyśliłeś. <laughs> Nie, coś, Nie. coś mówił, że chciał być Krollo. <laughs> To akurat ty wymyśliłeś. Dzisiaj z takimi śmieszkami mi tu przyszło siedzieć. Jest tutaj, jest tutaj człowiek, człowiek poncho, człowiek, e, człowiek gaucho, człowiek e, wakero. Wakero, wakero, wakos. Tak. Wakero, wakero przede wszystkim krolo, krolo. Człowiek ekspert i o, też o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo to też jest wiekopomne wydarzenie, które się wydarzyło wczoraj. E, no mówię, to był, to był intensywny tydzień. Intensywny to był tydzień. wczoraj, wczoraj, mm, wczoraj najpierw doszła mnie informacja o tym, że Ryszard przepraszam, no, bo to Jacek wyciągnął rękę, ale Ryszard tej ręki nie odrzucił. Te, nie, jakby, i, i, nie, że e, wysta- podał też rękę i powiedział całuj, tylko, tylko faktycznie nastąpiło pogodzenie. Coś... Nastąpiło pogodzenie, ale wiesz, no wyobraź sobie, że w takiej sytuacji odrzucisz, no byłbyś naprawdę skończoną parówą. W sensie, no myślę, że mógłby... Mm, no nie da się odrzucić w takiej sytuacji ręki. Mógłby wybuchnąć sk skandal dyplomatyczny. No, mógłby, ale jestem ciekaw, jak teraz y, Ryszardowi będzie przechodziło przez usta, że kim TD, jest. Moim ziomem, ukochanym człowiekiem, ziomem, przyjacielem ziomem z Warszawy. Ale to wszystko się, to wszystko się, ciekawe czy oni by się pogodzili, ciekawe czy pan Jacek by, tak był chętny do tego, żeby tutaj się z panem Ryszardem godzić i e, może, może nie, że e, zadzierżgnąć teraz e, przyjaźni i tutaj jakieś sympatii, ale po prostu się już e, nie, nie, nie, nie kłócić, przynajmniej publicznie. No ale później miało miejsce to, co miało miejsce na bułgarskiej, no czym wszyscy kowboje, kowboje wiedzą, nasi kowboje z bułgarskiej wczoraj puścili manto, solidne, solidną chłostę. No to była chłosta. Chłosta w stylu Stachurskiego, to była też piękny cowboy swoją drogą. On musi nagrać płytę country, ale to już tak, tak gadaliśmy kiedyś. No, spuścili chłostę tej ulubionej naszej drużynie z Warszawy. No, Tutaj, tak jak pisałem tutaj naszemu redaktorowi Jolo, że, że ja wcale się nie będę cieszył, jak, jak Lech zdobędzie mistrza, ale będę się cieszył, jak ta drużyna, z którą wczoraj Lech wygrał, spadnie do drugiej ligi w końcu. Pierwszy raz w historii, a... Pamiętaj, że Kawa nie wyklucza herbaty. <laughs> Może być i jedno tak. i drugie. Ja wiem, że wszyscy mają jeszcze matematyczne szanse i to jest właśnie piękno, piękno futbolu. Piękno futbolu. <laughs> Drodzy... To, jest, to jest polska liga, tu już na tym etapie już nie ma słabych drużyn. <laughs> Skąd? Kocham to Jezus Maria w ogóle. A. A. Ja myślę, Bolo, że, że przyjdzie ten moment, że też y, y, porwiemy się na to, żeby komentować jakieś, jakieś zmaganie sportowe. Najlepiej właśnie piłkarskie. Znaczy, bo, bo, tam się nic nie dzieje. Tam trzeba dużo gadać, bo tam <laughs> jakby, bo to jest mega nutny sport, więc tam się nic nie dzieje. 90 y, minut prostu, wiesz, siedzisz. Bo w tenisie to chociaż te gałki oczne chodzą, nie? Lewo, prawo, lewo, prawo, a, a tu jest po prostu... No, znaczy to jak mówimy ja o polskiej lidze, nie? Bo na przykład Liga Mistrzów jest super, tam dużo się dzieje i fajnie się to ogląda, nie? To jest, to jest akurat mega, ale... Jak masz multiligę odpaloną i oglądasz 12 meczy naraz, to tak, to, to, to spoko. Mm. Nie, no tak to nie. <laughs> ja na przykład y, mógłbym, moglibyśmy komentować polo. Polo, polo jest super sportem. Szkoda, że właśnie, że się jest naszym... z Bolo i Lolo. I jeszcze z jednym. Bolo, <laughs> Bolo, Lolo, Jolo. Dzisiaj jeszcze przyjdzie ro, Rolo na koniec audycji i, i, wszyscy razem moglibyśmy e, grać i komentować polo. E, jeżeli śledzicie nasze social media, e, a konkretnie Instagrama, e, który się nazywa Kowboje na falach, to mogliście dzisiaj przyuważyć, że redaktor Lolo był na wyjeździe Mm. W sensie, że ty byłeś. No, że ja byłem. No mówię o sobie w liczbie trzeciej, bo, ty, Cudowne bo, bo uczył mnie jakby wszechredaktor, nadredaktor, naj, największy z redaktorów, który kiedykolwiek chodził po tej, po tej ziemi. Tej, tej ziemi. Czyli diamentowo-złoty diamentowo redaktor. redaktor. Czyli Bohdan Gadomski, panie świeci nad jego duszą. Cudowny on był. On zawsze mówił o sobie. Mieliśmy to szczęście, że go poznaliśmy. On zawsze mówił o sobie w trzeciej, o sobie w trzeciej osobie i niech to będzie tutaj taki e, znak, że on, on, gdzieś tu wśród nas jest. Jest z nas dumny. Na jest pewno jest z nas dumny, to, to, to był też prawdziwy kowboj. Otaczał się prawdziwymi kowbojami. To był wielkim, e, serdecznym przyjacielem największego z, z rodu kowbojów e, polskich, czyli Don Wesela. Krzysztofa, Krzysztofa Krawczyka. Ale no, w sensie on serio był kowbojem, bo on był jurorem na pikniku country w Mrągowie, więc... Niedługo, Bolo, i ty będziesz jurorem ja na pikniku będę, country. Ale może ty będziesz. Ej, może będziesz prowadził na przykład jakiś koncert, koncert galowy. A to akurat z chęcią, ale gale, do, do jurorowania mnie nie dopuszczą. Gale country na 45. Słuchajcie, sprawdzałem to. Się, nie, dobra, nie sprawdzałem. <laughs> Mój algorytm już, już jest tak zwichrowany, że już, już, już te rzeczy mi podpowiada. Więc ja wiem, że w tym roku odbywa się jubileuszowy 45. piknik country w Mrągowie. Wow. Musimy tu postawić kropkę i postawić trochę muzy, bo się za bardzo rozkręciliśmy, za dużo jest gadania, więc posłuchajmy Dobrze. i potem pogadamy znowu, co? Szymon dopierała nas dzisiaj realizuje. Szymon, zagrajmy drugi utwór. head's on, has to say goodbye. When dawn comes back, I won't laugh at the sun. Or the waves when they bend and pretend that they won't come undone. We'll play it back in stereo. I want you by my side. Soak it up enough, and we can hold on. Light. take a picture? Could I stop it in its tracks? I know, I know there's nothing I can do to bring it back. The light that comes in, well, it tends to just go where it wants. Why do I write it down? And will it ever be enough? We lift up all the memories, can we carry on the love? a lie when it bends as it falls through the lens and pretends that it won't come undone. No, powiem ci, drogi Lolo, gdyby takie country było, to bym słuchał country, ale że country takie nie jest, bo ty wybierasz po prostu jakieś 2% z tego country, którego da się słuchać i które jest fajne, to, to, to nie słucham. Ale w tej audycji słucham, bo jest fajne. To był fajny numer, piękny utwór. Drodzy Państwo, to jest w ogóle y, nie o to chodziło w tej audycji. Bolo, ty wy, zmieniasz tutaj reguły gry w trakcie gry. Nie można tak. Ty jesteś tutaj, masz swoją konkretną rolę tutaj przypisaną. Ty nienawidzisz, no ty Zasady, hejtujesz. Jest tylko jedna zasada i to jest brak zasad. No. A, a, a powiem ci tak, bo rzeczywiście e, e, w poprzedniej w audycji w zeszłym tygodniu mm, była pierwszy raz taka sytuacja, a mamy dzisiaj dziewiąty odcinek. E, Zastanawiałem się właśnie, który to jest. Dziewiąty odcinek. Czy już jesteśmy za połową? Już jesteśmy za połową. Dzisiaj w połowie audycji będziemy za połową. Mm, no tak, faktycznie. Także za 15 minut, drodzy Państwo, będziemy już za połową. Możecie odetchnąć z ulgą. <laughs> Te poniedziałki się kiedyś skończą. Wróci normalność do, e, do, do afery. W każdym razie dokończę myśl, że w zeszłym tygodniu y, pierwszy raz była taka sytuacja, że y, ja wybrałem jakiś utwór do tej audycji, ale on mi się nie podobał. I ja powiedziałem, że on mi się nie podoba, a ty powiedziałeś, nie, fajny jest. Mm, pierwszy raz, tak pierwszy raz te role się odmieniły. Tak, to, tak był, to był chyba ten hymn mistrzostw, e, mi, mistrzostw, tak, mistrzostw. Tak, tak było. W sensie to nie był jakiś wybitny, ale też nie jakby moim zdaniem teraz przesadziłeś aż tak bardzo go mieszając z błotem. Mhm. No, może tak, może tak. No, no Ale, no, ale, ten, no ale, ale teraz, to było super. No teraz mnie tutaj zaskoczyłeś, słuchacze mogą nie wiedzieć, to był Jack Johnson i bracia Gutierrez, Hermano Gutierrez. Ostatnio widziałem, pozdrawiamy e, serdecznie, e, taki jest e, poznański zakątek winylowy, nazywa się Walkie Talkie. Oni robią dobre serniki, ale też sprzedają dobre winyle i właśnie ostatnio Piotr Ziomal stamtąd wrzucił właśnie na swoje sociale, że mają nową płytkę. Znaczy, no nie, nie nową, Sony do Kosmiko. Tak mm-hmm. Hermanosków, Gutierrezków. Natomiast kim jest Jack Johnson? No jest, Jack Johnson to jest taki, to jest nawiązanie trochę do tej, do tej wycieczki redaktora Bolo, z której skąd wracają Litwini z wycieczki, z wycieczki nad morze, z wycieczki na fale, jak to, jak to tutaj ładnie prawda, nasza nazwa nawiązuje. Bo drodzy Państwo, musicie wiedzieć właśnie, że kowboje na falach to, to, to nie ma przypadku tu nikt, tu wszystko tu ma co najmniej podwójny, jeżeli nie potrójny sens. I musicie wiedzieć, drodzy Państwo, że redaktor Lolo faktycznie jest aktywnym, prawie że półprofesjonalnym surferem. No, pływa na falach, łapie je nawet w naszym Bałtyku, który jest bardzo skromnym morzem, jeżeli chodzi o fale, ale ale nawet korzysta właśnie, jeździ na prognozy, korzysta, nie windsurfing, nie kitesurfing, surfing, czyli pływanie na desce na falach bez żadnych oszukańczych żagli. Pozdrawiam, pozdrawiam tutaj serdecznego przyjaciela kowboja Andrzeja z Sopotu, który... Wszyscy znacie Andrzeja. Wszyscy znacie Andrzeja i e, jest tutaj moim kompanem e, wspólnie z jego, z jego pierworodnym Atkiem e, jeździmy czesać te bałtyckie fale, ten bałtycki Złapałeś dzisiaj jakiś taki dobry, dobrą chociaż jedną? Czy była walka? Musimy tutaj wchodzić w aż takie tutaj szczegóły. To był pierwszy warunek tego roku, pierwsza prognoza, która, która faktycznie zaowocowała mm, ładnymi falami. Wczoraj było za, za mocno, dzisiaj już było trochę za słabo, wiesz, no, nigdy na Bałtyku nigdy ten surfing nie jest idealny. No wiem, no dlatego, i tak dlatego, so... dlatego pytam właśnie, bo wiem, że tam jest po prostu bardzo, bardzo ciężko. I tak sobie dzisiaj wracając y, z nad morza y, i klejąc playlistę na dzisiaj, pomyślałem sobie, że ej, jeszcze w sumie nie było tego takiego y, gatunku właśnie surf country. I to było surf country? To było surf country. O, surf country jest super. Jack Johnson jest Hawajczykiem, jest ex, znaczy w sumie jest surferem, ale już nie startuje profesjonalnie. później zajął się hodowlą jedwabników, nagrywaniem filmów i w końcu też nagrywanie muzy. I jako, że wychodzi, znaczy, przepraszam, wyszedł niedawno, tylko, tylko nie wiem, kiedy będzie tak dostępny, żebyśmy sobie mogli mm, zobaczyć go u nas. Ja wiem, że nasi słuchacze znają takie metody, więc może nam tutaj doniosą, y, jak można zobaczyć y, y, to dzieło jego, które się nazywa Surf Film Music. Surf Film Music, taki tytuł. Okay. I, tam, I tam właśnie na, na potrzeby tego filmu napisał, zaprosił w zasadzie najpierw e, braci Gutierrez i ze, napisał... Ze Szwajcarii dodajmy. Ze Szwajcarii, ale z Ekwadoru szwajcarsko, Super. Super. I nagrali ścieżkę dźwiękową, która będzie miała swoją premierę w maju, 15 maja. Jeżeli okay. dobrze pamiętam. No. A co, żaden Netflix, nic nie ten, YouTube? No, na, na razie cisza. Na razie, na razie jakieś festiwale. Na razie jakieś tam takie, wiesz, niszowe, mm. niszowe czyli, filmowe czyli, festiwale. artystyczne. Artystyczne o jego, o jego tej drodze. No dobra, to dawaj następny numer, bo widzę, No że... bo to też właśnie będzie Jack Johnson e, i Herbano Gutierrez. Vamos. Vamos. Adelante. know I'm bound to spit it back up. I didn't want this salty substitute. just not going to do. I need some air if I'm going to live. This experience reminds me of a clock that just won't tick. I wanna wake up from this concussion but my dream is just not done, I'm a little kid It's just one of those bad days Look outside, be careful what you ride You just might find that you're out of time To swim ashore. If I drift long enough home. He's got delusions between his ears, man. It takes up too much space. And all that tension between his gears, man, he'll never ever leave this place. He's got stones instead of bones, and everybody knows. Oh man, they could make you real, real slow. And if heaven was below, he'd know just where to go. Dive in the ocean and he sink like a stone. And he said, Stop, just swim upshore. If I drift long enough, I'll be home. No ładnie, ładnie. Surf Country. Ładnie śpiewa. W ogóle właśnie tak mi się przypomniało, że znamy ziomkę, który ma ksywę Jack Johnson w Polsce. Jest świetnym realizatorem dźwięku. Pozdrawiamy Jacka. Pozdro Jacek. Y, no i to było miłe zaskoczenie, bo wspomniałem o kowboju z Pomorza, Mm, kowboju z Kaszub, naszym tutaj... No właśnie, on jest... Kasz, on jest... Kaszolo. <laughs> on jest ewidentnie Kaszubem. No, jest Kaszubem. Jest z, krwi, z krwi kości. Pozdro Andy, dziękuję. To był piękny wyjazd. W, prze, przeczyściłem głowę sobie, to potrzebowałem. Mam pod, wrażenie, że nie tylko głowę. Potrzebowałem tego. Zapomnie, zapomnieliśmy w zeszłym tygodniu, a to był wyjątkowy dzień, e, kiedy prowadziliśmy audycję, a w ogóle słowem o tym nie wspomnieliśmy że, że było święto. Że był, że był 20 kwietnia było. 4.20, że było. 4.20 było. I nic w ogóle słowem się nie zająknęliśmy. Nie że, zagry... ale, że ale uczciliśmy to święto po, po swojemu. No, że taki Dodajmy, ważny dzień. Po wyjściu z Po swojemu, po swojemu. Ja bym został jeszcze chwilę w tym takim nurcie e, surf country. Mm, Jack tutaj z, z braćmi, braćmi Gutierrez y, no tą poprzeczkę ustawił dość wysoko, powiedział, ale no, Jack daje też przestrzeń e, młodszym artystom do tego, żeby, żeby na przykład supportowali go na trasach koncertowych i gdzieś kiedyś taką osobą był, jest Ziggy Alberts. I... Z całym szacunkiem, ale... Ale, ma, no, ale no powiedz, no, czy jest bardziej kowbojskie imię niż Ziggy? Właśnie chciałem uniknąć takich wycieczek pod kątem nabijania się z tego, jak ktoś ma na imię albo nazwisko, ale chciałem no, ale teraz jak mnie sprowokować, to powiem. Ktoś, kto ma na imię Ziggy, nie może robić dobrej <laughs> Ziggy jest e, kowbojem z Australii. Jak usta ustaliliśmy, w, w, Australii są... E, Ship, ship boje, o, ship boje. Że kowboje od owiec. Tak, tak. boje. Owcboje. Shimejle też. W Australii? No niedaleko. W Tajlandii. To jest prawie jak Australia. No. One są blisko. nawet, a, prawie nie, się nawet rymuje. A nie Nowa Zelandia? To sama strefa czasowa. W Nowej a. Zelandii chyba nie. Nie ma, nie ma shipboyów? W Nowej Zelandii są hobbici. Mm. To nie słyszałem. Mają tam wioskę. No w sensie z y, miejsca, gdzie był nagrywany y, Władca Pierścieni, tak? I... Wiesz, jedna teoria mówi, że był nagrywany, nie? A druga teoria mówi tak, że, że naprawdę, że żyją. naprawdę no. tam żyją, nie? Mhm. No, może, może w takim razie Ziggy ich zna, chociaż yy, nie wygląda na Hobbita. Bardziej, yy, bardziej, nie wiem, surfer, Ziggy jest surferem. Ziggy jest surferem, Ziggy jeździ z gitarą po świecie, pisze piosenki, gra koncerty. Um, supportuje Jacka Johnsona um, i wydał w zeszłym roku album. Nie wiem, który, no, ale ale z album. tego albumu będzie utwór. E, posłuchajmy posłuchałem Zgiego, ale jak, jakby w, po tym numerze chciałbym tutaj odpytać trochę naszego eksperta, bo jestem bardzo ciekaw statystyk tego legendarnego meczu. Trochę tutaj już o tym lizniliśmy ten temat, ale, mhm. ale zgłębiłbym go, więc yy, posłuchajmy Zigiego, a później pogadamy o meczu. Feels like I've been running for most my life Then I've looked up, seen what has passed me by Had this dream under the morning That you walked in when I walked out Then I woke up Say I've stood for rights but lost most the same Cause my heart just broke in so many ways And I fell right from the treetops and you walked in when I walked out Then I woke up But if I stay like this what could become Of everything dear that I have done Like dam and rivers, the lead to seas I gotta trust that some me back. Hey. And it feels like I'm still running through most my days, but I know slow and steady I'm making change. Had this dream that there's one evening when I call it anger, God, it makes me smile. And now I sit real quiet before going on stage And although my heart broke in so many ways And I don't have all the answers But I know now I can be expressions of love But if I stay like this, what could become Of everything dear that I have done As sure as rivers, the lead to seas I Gotta trust that some new love will find its way back, back to me, back, back, hey. I'm making change of what was and who I was. I'm I'm making space for new love, for new love to come. I'm making change of what was, who I was. I'm I'm making space for new love, for new love to come. I'm making change of what I was, who I was, I am. I'm making space for new love, for new love to come. I'm making change of what I was, who I was, I am. I'm making space for new love, for new love to come. bardzo rozśpiewane studio. Takie przynajmniej na końcówce. Ziggy Alberts. No i co mam powiedzieć? No, niestety Jack Johnson jest lepszy. No, bo on tam ma po prostu braci Gutierrez, no. Bracia Gutierrez są po prostu sztos, no. To była taka trochę, w sensie spoko ten wokal Zigiego, ale muzycznie taka trochę potupajka. Jak to country. Jak to, jak to, jak to country. Bo to jest właśnie prawdziwe australijskie... To jest piękna country. Kan country. To jest... <laughs> A propos, a propos piękna country. Piękna country i piękna tak. futbolu. Jolo, co tu się wydarzyło w niedzielę, powiedz mi, przy Bugarskiej? Wielki sukces, wielka, wielka radość w Poznaniu. Na, Niewątpliwie. Nasz, na naszym Grunwaldzie bo tutaj w trójkę. To prawda, że to moje grunwaldzkie serduszko się tutaj wzruszyło, kiedy z, z, z daleka, bo jednak e, z dalekiej północy śledziłem doniesienia e, a nawet nie śledziłem, tylko, tylko wy mi podsyłaliście te informacje. Byłem zmuszony wiedzieć, jaki jest wynik. Myślałem, że wyciszysz ten czat zaraz po prostu zaczęliśmy Nie, no ja, ja, ja, mimo, że nie kibicuję, to, to, to, to, jest jakaś taka duma, nie? To jednak animozje poznańsko-warszawskie są tak silnie zakorzenione, że nawet jak ktoś gardzi tym sportem, to i tak się cieszy, że, no, że dokopaliśmy Legi, no. I to był pierwszy taki wynik w historii. 4-0. Naprawdę? Nigdy jeszcze nie wygraliśmy z Legią 4-0. Ale, ale 5-0, 6-0? Nie, były, w zeszłym sezonie było 5-2, ale tak, żeby do, do zera i ten, to nie, to nigdy. Czyli, czyli tutaj y, nasza... Napisała się historia. Napisała się historia. No niesamowite. Niesam, to, to, a, no naprawdę aż się prosi, żeby w końcu to był ten pierwszy sezon w historii, kiedy, kiedy ta Legia spadnie. No aż się prosi. Aż się prosi. To jest sezon, sezon <laughs> jakby jak cały, cały futbol to jest, to jest jedna wielka niespodzianka i, i magia, i piękno. No już w piątek może się znacząco przybliżyć do Szkoda, szkoda, szkoda, szkoda. gramy w piątek? Nie, Legia gra z Widzewem. Szkoda, że, A. że, yy, że, że wczoraj, wczoraj ten, jednak to nie, było, nie zostało przypieczętowane, że to w ten wczorajszy mecz to powinien być taki, że to już byłoby wiadomo, że, że, że i, i podniosą ten puchar, a tamci będą, będą płakać. Ja się dziwię, że generalnie tak spokojnie było, w sensie, bo y, no teraz już nie mieszkam tak blisko stadionu jak kiedyś mieszkałem, ale paradoksalnie z mojego domu bardzo dobrze słychać, kiedy pada gol, e, bo akurat się tak niesie pięknie stamtąd. E, no i po zakończonym meczu myślałem, że będzie naprawdę wrzawa, tumult i, i może nawet i trochę gnoju, nie? że jakieś rozruby, ale było spokojnie. No to wiesz, kulturalne miasto, kulturalnie kibice, to, to, to takich kibiców to nam... I, i 800 policjantów po, postawionych w stan gotowości, także jak to mówią, boją się nas... Nie. E, <laughs> Kibice Boją się nas także holenderscy. Mm, I ośm, oś, oś, oś, oś, 800 policjantów też się pewnie... Ciekawe, czy była policja konna. Na 100%. Na, Kowbojska. Za, no, no, zawsze są Jarek ko może, znaczy, kowboje, policjanci. Bolo, mo, może się zaciągniemy kiedyś. <laughs> nie, nie, no to Lolo się uczy jeździć konno. Ochotnicza, jako Ale ochotnicza komórka jednak, po prostu interwencyjna. Jednak mam taki trochę nie do końca przelot z, z sytuacjami mundurowymi. Tak nie, nie chyba bym się tam nie odnalazł. Ja znam jednego mundurowego, tylko że on działa w takiej jednostce trochę tajnej i trochę Tre nie wiem, co on robi, w sensie, bo on nie może trochę o tym No bo mówić. jest to tajna jednostka, no to... Nie wykluczam, że właśnie on może na przykład rozpracowywać środowisko kibicowskie. Może tak być. Ale pozdrawiam serdecznie. To jest, to jest bolo. To, to, nie jest środowisko, które należy rozpracowywać. To jest środowisko, z którego... Które należy popierać. Do, z którego wywodzą się najznakomitsze osoby w tym kraju. Ja wiem. Piastujące bardzo, bardzo ważne urzędy, więc yy, umówmy się, że, y, że to jest środowisko super. Absolutnie, więc z tego tutaj miejsca chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela z służb mundurowych, który ma przepiękną E, ksywkę Christofallus. Mm. mm. To pra, prawie, prawie jak Ziggy. Mogliby, mogliby, mogliby tutaj duet, duet country. E, no on by mógł robić country Ziggy, na pewno. Ziggy i Christofal. Christofal. Christofallus. Christo, albo to Christo. Christo. Od, od, od Christo. Od, nie, od Krzysztofa, no, tylko, od Krzysztofa, ale... tylko od Krys, Krys, mhm. Krystiana. Chrysto, nie, od Krzysztofa. Od Krzysztofa, ale też to jest to jednak trochę mm, metafizyczne, dlatego Christo... No, to, to jest bardzo metafizyczne, to, to prawda. Poczułem, poczułem to, tę metafizyczność. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu Zigiego w takim razie. Mm, e, jaki tam jest tytuł? Przeczytaj, Bolo, proszę. Bo ja, learn Yourself. Ja, ja zostawiłem okulary Znaczy, tytuły w ogóle są naprawdę tutaj Mm, bo dwie, dwa utwory temu to było Drink the Water. Nie wiem, jakbyś po polsku zrobił utwór i nazwał go Pij wodę? No, no, no, no. Pij piwo to jeszcze, ale... No, pij mleko. Pij wodę? Spoko, learn yourself. To, proszę, proszę. Waves are lapping up against the shoreline. A red old sailboat is parked in the front yard. I can't help write these songs about the ocean when life is showing me poetry in motion and people are laughing aloud in the background. yourself, then you can go far. When the world is better turning and then the axis fires burn out. Remember, you are born of stars. Your are is where you are. Tears are rolling down upon my cheeks while I a turtle swims past, we're living in a postcard. I can't help write these songs about the ocean When life is showing me, poetry in motion And people are laughing aloud in the background You don't need to change, you right just where you are sing with me. I, I do belong. I'm here. I feel. Ziggy Alberts, drodzy nasi kowboje, bardzo nas cieszą te informacje, które nam wysyłacie, że wam się podoba to, co tutaj e, dzisiaj gramy. To, to country i z Australii, i z Hawajów. Mm, bardzo. Pozdrowienia dla, dla Grzegorza, mm, Grzesia. To jest w ogóle to. Grzesiu, jest, Grzesiu jest, też jest kowbojem z krwi kości. Grzesiu, jest przede wszystkim, Grzesiu przede wszystkim jest miłośnikiem country. On kocha, kocha country, no. takie, no. ale czyste. Czyste country, nie... Znaczy hawajskie, jak się okazuje. Hawajskie country. To ale... jest najczystsze. Najprawdziwsze. No ale tak, no gdybyśmy, no nie no, jak sobie myślę o poznańskich kowbojach, to myślę, że Grzesiu jest jednym z takich najbardziej kowbojskich kowbojów w tym mieście. Ma piękne ostrogi, to prawda. Mm. Mm. Tylko kapelusz gdzieś zgubił. Ostatnio. Ale nie, ja myślę, że on ma, tylko po prostu gdzieś jest ukryty. Myślę, że on ma na pewno. Zapodział się. E, co to się jeszcze wydarzyło w tym, w tym tygodniu ostatnim? No, poza tym, że odpoczywaliśmy po tym, co się wydarzyło jeszcze tydzień wcześniej, to, to nic się nie wydarzyło. Nic się nie w wydarzyło. naszym życiu nic ciekawego. W życiu Polski, tego kraju się wydarzyło dużo. No, dużo, dużo, dużo się wydarzyło. No, podobno na Syberii do, dokopali się do... <laughs> do otchłani piekielnych. No i to jest news, i to nie, jest znaczy, news. Nie, nie, ale to, nie, to, to nie. Ale nie, jest, ale nie jestem pewien, czy to prawda. Trzymajcie swoje konie. Ja myślę, że to powinniśmy Powinniśmy jednak też y, prowadzić y, taką audycję ezoteryczną. Ej, ej, ale to, to, nie jest, to nie jest, y, to nie jest informacja z, z gatunku fiction. To jest, to jest prawdziwy, pod, prawdziwy, potwierdzony nie, nie news. możemy robić tego tym biednym naszym ludziom, słuchaczom. Nie możemy. Nie możemy. Nie, nie, nie idźmy w tą stronę jeszcze teraz. Masz rację, Bol. To jest <laughs> Nie idźmy tą drogą. Ja myślę, że słuchacze teraz już nam tego nie odpuszczą i będą chcieli wiedzieć, e, o co no, chodzi. To... Dobrze, to wrzucimy, w, w, wrzucimy w to po prostu. A, słuchajcie, właśnie, to jest istotne, bo jak nas followujecie na kowboje na falach, mm, a nawet jeśli nie, to ale klikniecie, my to tam sobie czasem sprawdzamy, to tam mamy taką grupę tak zwanych bliskich znajomych i wśród tych bliskich znajomych rozprowadzamy jakby to powiedzieć, kontrabandę, no. Rozprowadzamy kontrabandę. Radiową kontrabandę. Jak to się kiedyś mówiło, wiecie, jak y, kiedyś dawno w Stanach Zjednoczonych, kiedy kowboje byli jakby tu powiedzieć, solą tej... tej Stanowili trzon społeczeństwa. Trzon społeczeństwa. Oni też jakby wtedy też y, zajmowali się kontrabandą i, i nielegalnie mm, rozprowadzali różne rzeczy. A od razu nielegalnie. No, no wtedy to było nielegalne, teraz jest legalne i u nas jest tak samo. No. Nie, nie, nie myślcie sobie, że to są jakieś substancje, bo to nie to. To zupełnie nie to. My rozprowadzamy informacje i ta informacja jest <laughs> tylko dla wtajemniczonych. Drogi Bolo, drogi Jolo, mm, powziąłem informacje, ale jak tutaj ustaliliśmy przed chwilą, informacje dzisiaj są cenniejsze niż, y, niż y, no, niż kryptowaluty na pewno. No, teraz mam wrażenie, że wszystko jest cenniejsze niż kryptowaluty. Zwłaszcza, zwłaszcza te, te polsko-rosyjskie kryptowaluty tutaj. Zwłaszcza dla Radosława no. Piesiewicza. No, no biedny pan Radek. Trochę, trochę, trochę, znaczy dobra, nie jest mi go w ogóle szkoda, ale tak... Mm, Biedny, biedny rząd, bo to teraz rząd będzie musiał e, panu Radosławowi spłacać te, to, co stracił. No, biedni my i biedna Polska, bo to z naszych podatków, których nie płacimy, bo jesteśmy artystami, więc unikamy płacenia podatków. Żeby, żeby, żeby, płacić poda żeby, płacić podatki, trzeba e, zarabiać. Dokładnie. Mm. To jest problem, no. no powziąłem do do brzegu. Powziąłem taką informację, że jeden z naszych ulubionych zespołów, i to uwaga, Bolo, to też jest, y, y, to też wiem, że to jest y, zespół, który lubisz tutaj w, z tego gatunku gatunku Amerykana. To takie, taka jest jedna z tych odnóg y, country. Obok surf country, obok honky tonk, obok bluegrassu jest też Amerykana i, e, i The Red Clay Strays to, to, to przedstawiciele właśnie Amerykany. Wiem, że ich lubisz, wiem, że, wiem, że, wiem, że, wiem, że, wiem, że lubisz. Nie wiem, czy Jolo lubi Red Clay Strays. A jak nie, Słyszał nie lubi, na pewno, ale nie wie, czy lubi. Może nie zapamiętał, ale myślę, że mu się spodoba. To na pewno polubi, bo Red Clay Strays e, wydają album nowy, będzie też y, w maju. W ogóle maju to, to, to, nam obrodzi tutaj w premiery i to dobrze, bo będziemy jeszcze w maju, jeszcze będziemy mieli audycję, więc będziemy mogli mm, opowiedzieć o tej płycie, jak się ukaże, ale zanim się ukaże, to są, e, to są single, które zapowiadają mm, zapowiadają ten album. I znowu muszę cię, Bolo, poprosić o to, żebyś odczytał tytuł, bo mi jest za daleko. I... If I Didn't Know You. If I Didn't Know You. If I didn't know you. <laughs> Czy jakoś, to nie, czekaj, to był inny tekst tam był. Pan jest, pan jest, pan jest Maybe I didn't hurt you. No, jakoś coś tak, takiego coś, było, nie? coś A takiego. to, no, to też tutaj nasz. Ej, może powinniśmy w ogóle zrobić kiedyś taką audycję, że my będziemy śpiewać. O. <laughs> o. No. Dobra, bolo. Dobra, umówmy się, że na yy, ten, na setną audycję może nie dożyjemy. Nie, ja chciałem powiedzieć, że tam wiesz, na, na nie wiem... E, ostatniego subskrybenta. No właśnie, jest za, bli za, za, blisko. <laughs> Za blisko. nie, nie, nie. Y, nie, tak, to nie może być takie łatwe, to, bo to, to... Dokładnie. To musi być wyzwanie. To musi być challenge. No to Zróbmy jakiegoś patostreama. dobra, Z umówmy się, że na tysiąc subskrybentów zrobimy dobra. E, audycję z, z, z, z challenge'em i będziemy grali i śpiewali Let's zamiast, zamiast y, puszczać. E, ale zanim to nastąpi, a, a pewnie nie nastąpi, mm, więc raczej uf, nigdy. Uf, e, Ale pomarzyć możemy, tak możemy sobie bio. posłuchać The Red Clay Trace e, i, zapo <laughs> i zapowiedź ich najnowszego albumu. You called me at a crossroads, you called me in the nick of time. On a birds with one foot hanging, just waiting for a sign. I was down and out, running with the wrong crowd. I was walking through every wrong door. I can't imagine all the trouble I'd be if you never made me yours. If I didn't know you, I wouldn't know. someone's only one. If I never saw your eyes, it's like I'd never see the sun. What would I do if I didn't know you? never make it, trying to make it on their own. And every man's just an island until a good woman calls them home. Well, you found me lost at sea, tossed and turned around. Held on through the ebb and flow, yeah, you anchored me down. And if I didn't know Now there's so much life you're missing. So called friends led you astray. You know the devil keeps us company with all his bright and shiny things. It ain't It ain't an angel cause it's got wings. You've been singing with the lights, and they're playing your worst desires. If I from those demons in your choir. Now you're as lonely as you've ever been. Just like the company you keep. You gotta stop letting them tear you down now. from these demons in your choir. demons in your choir. <laughs> Demony, Bo, drodzy demony Państwo, w waszym chórze. Bolo i, i Jolo, ja wiem, że wy tutaj macie przeszłość churalną. No tak jakbyś ty jej nie miał. Też mam. Ale tylko, tu, tylko tutaj jedyny redaktor gościnny, redaktor dochodzący e, Jolo ma przeszłość w tym tym chórze, gdzie były Tam, demony. grasował największy demon. Tak. No i, i, widzisz, doczekałeś się tego, że The Red Clay Strays e, nagrali taki trochę, no taki country, no ale trochę gospel, taki, taka no, taki trochę, taki... Tak, taki trochę nie wiadomo co. W sensie jest to fajne, jest to spoko, jest to, dobrze się tego słucha, ale dzisiaj mój number one to jest jednak Jack Johnson, tu się solidaryzuje z Grzesiem z Poznania. W ogóle jesteśmy jak Radio Maryja, nie? Tutaj nie ma ludzi z nazwiska. Jest Andrzej z Sopotu. Możesz Grzegorz, tak Grzegorz mówić, nie możesz tak mówić, Bolo. To jesteśmy jak ta rozgłośnia z Torunia, a nie prosto. Let, ja się nie wstydzę, słuchaj. Jak, jak, jak Tadeusz z Torunia albo... <laughs> Ja będę, ja będę głośno mówił o moich tutaj preferencjach. No to, to, to prawda. To, to... Nie, wstydzę, nie wstydzę się, jakiego radia słucham częściej niż radia afera. No. Ty w ogóle nie masz wstydu. Jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, to o, o, nie, o mam, preferencje, nie mam wstydu. Preferencje e, eteru. Mm, The Red Clay Strays wydadzą swój album w maju. Posłuchamy pewnie wtedy więcej. Ja też tak czuję, że oni trochę odchodzą od tych swoich, e, tego swojego korzenia, od tego koru kantrowego delikatnie. Tak, tak to wszystko jest coraz bardziej takie w okolicy mm, takiej fajnej alternatywy. Mm, a mi się to tak trochę właśnie, ten w sensie Demons in the Choir, tak jednak bardziej mi się to trochę spopowiło. Taki, taki pop, się. pop alternatywny mhm. z ambicjami na mainstream. No, to dokładnie tak, tak, tak. Tak, tak. byśmy to mogli podsumować. Drodzy nasi, nasz czas e, na antenie naszej kochanej afery dobiega końca, ale wy oczywiście nie wyłączajcie tego urządzenia, na którym słuchacie, a ra radia, ponieważ ja widzę już tutaj za szybą Tymoteusza Pawęzowskiego, który poprowadzi dla was kolejną audycję. Ja widzę, jakie dwa pierwsze utwory dodał do playlisty i się jaram na maksa, bo ostatnio w ogóle akurat nie te utwory, ale kupiłem tegoż zespołu, którego utwory on zagra, kupiłem winyl z pierwszego utłoczenia z lat 70., więc no, za dużo nie zdradzę mówiąc to, ale, ale jaram się, bo, bo, bo to No ale lata 80. już coś zdradzają, to już jest, wiesz... No to... No to był akurat 74. rok ten winyl, ale te utwory były z późniejszego okresu twórczości ich. Świetny band. Sugerujesz tutaj, czyli że poleci country z lat, z lat 80. Mhm. No, no wszyscy wiemy, Radio Afera to jest rozgłośnia, która gra tylko i wyłącznie country. Eee no, od, od, od, początku tego miesiąca. No, jakby zmienili profil. Kwie, kwiecień miesiącem country w aferze. Kto, kto, kto, kto, y, kto z was tutaj, drodzy moi współredaktorzy, y, ogląda te, te, te seriale kowbojskie? Ktoś z was? No ja oglądałem tylko, y, chciałem powiedzieć Broadway Mountain, ale to nie serial. <laughs> ale też było piękne. Ale tematyka bardzo, bardzo ci bliska. To było też o, o pięknie country. Tak. To było o pięknie country i o pięknie miłości, która pokonuje przeszkody, góry i lasy. Mhm. Mm. Góra, góra złamanych pleców. Nie broken, tylko broke. Znaczy, a, a, no Plec, tak, pleco, tak, pleco no tak, łamaczy. Tak, tak, no tak. To takie też jest... Yy, pleco łamacz. Takie... Taki foreshadowing. Znaczy to. jest to bardzo jednak symptomatyczne, wiedząc o czym jest ten film. W ostatnim odcinku... E, serialu, serialu Marshals, który, który jest e, kontynuacją, kontynuacją Yellowstone, pojawił się, e, pojawił, to już ustaliliśmy, tak, że w, w, w tych wszystkich serialach Taylora tam, tak, on, on, tak. zatrudnia muzyków country, wie. on bierze ich do grania, bierze ich do występowania i, I, tam mają trochę też pograć i pojawił się właśnie um, ostatnio pojawiła się nowa postać, która jak się okazało jest kolegą Casey'ego z jednostki e, specjalnej. Byli razem na misjach, później ich drogi się rozeszły i po kilkunastu latach e, postanawia odwiedzić Casey'ego w Montanie. I tę postać gra kto inny jak nie kto inny jak Riley Green, e, gwiazda country dzisiaj, jedna z takich topowych. On tam z Elżunią Pięknie. robi Ale ten utwór, który zaraz poleci, to nie jest utwór Franka Sinatry. Nie, i to jest, to jest też utwór, y, to jest jakiś jego nowy singiel, najnowszy, ostatni. No, to jest ostatnie jego wydawnictwo, dlatego my się z nim, e, tym utworem się pożegnamy tutaj z naszymi kochanymi słuchaczami, naszymi kowbojkami i kowbojami i powiemy wam E, do usłyszenia za tydzień. Niezmiennie zapraszamy na spacer, który, w którym my zaraz się udajemy przez Poznań. Zapraszamy do dołączenia, ci, którzy mają ochotę. Na Instagrama Kowboje na Falach też zapraszamy. E, program zrealizował Szymon Dopierała, a rozmawiali z wami i do was e, i ze sobą w zasadzie, ale dla was Jolo, Bolo i Lolo. I Lolo. Do zobaczenia, dziękujemy. Pa. I had it my way, I'd be watching your eyes turn from brown to hazel right now. The way they did on the front porch swing when the sky turned red, watching the sun go down. It'd be a field full of fireflies, watching us lost time making up. You'd be in my arms, we'd still be in love if I had it my way. If I had it my way. If I had it my way, I would blink and we'd disappear somewhere somehow.